Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 16-ն է, տարվա 167-րդ օրը։ -որ Այսօրը պատմության մեջ 1846 թվականին Հռոմի Պապ ձեռնադրվեց Պիոս 9-ը, որ դարձավ ամենաերկար կառավարածը Հռոմի Պապերից։ 1894 թվականին Սորբոնի համալսարանում Պիեր դե Կուբերտենի նախաձեռնությամբ սկսվեց առաջին օլիմպիական կոնգրեսը։ 1930 թվականին խորհրդային միությունն անցավ դեկրետային ժամանակի։ Դա ժամանակի հաշվարկման մի համակարգ է, որում ժամանակը գոտայինից առաջ է 1 ժամով։ Այնուհետև 1981 թվականի ապրիլի 1-ից Խորթային միության տարածքում մտցնում է նաև ամառային ժամանակը, որը գերազանցում է գոտայինը 2 ժամով, այսինքն եւս 1 ժամ համեմատելով դեկրետայինի հետ։ 1963 թվականի այսօրը տիեզերք բարձրացավ առաջին կին տիեզերագնացը Վալենտինա Տերեշկովան։ 1999 թվականի հունիսի 16-ին Ամերիկյան կինոակադեմիան հրապարակեց ամերիկյան բոլոր ժամանակների ֆիլմերի 100 մեծագույն աստղերի ցանկը։ Ցանկի առաջին 3 տեղերը գրավում են Համֆրի Բոգարտը, Քերի Գրանտը եւ Ջեյմս Ստյուարտը դերասաններից եւ Քեթրին Հեբբերնը, Բեթ Դեյվիսը եւ Օդրի Հեբբերնը դերասանուհիներից։ Այսօրը ծնվել են 1723 թվականին անգլացի նշանավոր տնտեսագետ Ադամ Սմիթը։ Նա համարվում է դասական քաղաքական տնտեսության հիմնադիրը։ Ազգերի հարստությունը տնտեսագիտության հիմքերի առաջին համակարգված ներկայացումն էր։ Այս գրքում Սմիթը քննադատեց մերկանտիլիզմը եւ ձևակերպեց արտադրական աշխատանքի գաղափարը որպես ազգերի հարստության աղբյուր։ Սմիթը աշխատանքի բաժանումը եւ արտադրության մեջ մասնագիտացումը համարեց աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացնելու եւ որպես արդյունք հարստությունը մեծացնելու հիմնական միջոց նրա կարծիքով շուկան տնտեսության համար իդեալական կարգավորման մեխանիզմն է։ Ազատ մրցակցության պայմաններում մարդիկ կարող են մեծացնել իրենց հարստությունը միայն բավարարելով այլոց կարիքները եւ արդյունքում առանձին անհատների եսասիրությունը դառնում է ընդհանուր բարեկեցության աճի աղբյուր։ Սա նկարագրվում է որպես անտեսանելի ձեռքի գործողություն։ Սմիթը օգտակար համարեց բոլոր սահմանափակումների եւ մենաշնորհների վերացումը որպես տնտեսական զարգացման խոչընդոտներ։ Նա նախանշեց արտադրանքի արժեքը կազմող գործոնների իր տեսլականը, վարձավճար, շահույթ, աշխատավարձ, ձևակերպեց հիմնական եւ շրջանառու կապիտալի հասկացությունները, հիմնավորեց կապիտալի կուտակման կարեւորությունը որպես ձեռնարկատիրոջ հիմնական խնդիր։ 19-րդ դարում Ադամ Սմիթի ուսմունքը դարձավ տնտեսական ազատականության հիմքը եւ պետության կողմից տնտեսական գործընթացներին չխառնվելու գաղափարը։ Այսօրը ծնվել են 1920 թվականին հայ գրող Մնացակ Անթարյանը, 1923 թվականին հայ քանդակագործ Ղուկաս Չուբարյանը, 1930 թվականին հայ խորթային տնտեսագետ Շավարժ Մարկարյանը, 1937 թվականին ամերիկացի գրող եւ սցենարիստ Էրիկ Սիգալը, 1960 թվականին հայ ճարտարագետ, շինարար, տեխնոլոգ Նվեր Մխիթարյանը, 1971 թվականին ամերիկացի հայտնի ռեփեր Թուփակը Այսօրը տոնում է։ Իռլանդիայում այսօր Bloomsday է։ Այսօր հունիսի 16-ն է, տարվա ավարտին մնաց 198 օր։